для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. нерухомая, усё гэтак жа глядзела перад сабою прастору з шэрымі прамяністымі вачыма. Толькі пранцішу падалася ў іх злая насмешка, нават злавесная. Таму што пажаўцелы аркуш паперы, які ляжаў на маленькім століку перад лялькай, больш не быў пусты. На ім красаваўся малюнак, аловак, Заціснуты ў руцэ аўтамата застыў ягонай апошній кропцы. Пасля некаторага здранцвення абодва даследчыкі кінуліся вывучаць пасланне механістычнага духу. Звычайны пейзаж – Складзенае з буйных каменняў збудаванне, падобнае на склеп, на паўкруглай арцы над уваходам надпіс на лаціне «Тут здабудзеш перамогу агню над жалезам». Унізе малюнка быў напісаны шэраг драбнюткіх лічбаў, падзеленых на групы рысачкамі і слупкі літар, з якіх ніяк не жадалі складвацца знаёмыя словы. Малюнак, калі прыгледзіцца, быў недасканалы. Ён весь складаўся з асобных простых рысачак, ад чаго здаваўся каструбаватым, але ніхто б не здагадаўся, што маляваў не жывы мастак, а бяздушны аўтамат. Лёднік так іся акруціў аркуш, глядзеў на святло, ледзь не на смак спрабаваў. А што гэта за мясціна? Не вытрымаў вырвыч. Прафесар паціснуў плячыма. Не ведаю. Праўда, надпіс над уваходам адметны, пра яго могуць быць звесткі. Перамога агню над жалезам. Вікторія Ферум Луца. Штосьці сімвалічнае, эзатырычнае. Можа, там таемная лабараторыя? У голасе профессора почулася мройнасць. Так яму падобна захацелася ў тую лабараторыю за новымі ведамі. Таямніцу знаходжання яе ўпэўнены раскрываюць гэтыя літары лічбы. Эх, ёсць адзін спосаб, каб гэта мне раней у рукі патрапілася. Я б учыніў пэўны рытуал – Твар лёдніка стаўся такім прагнадрапежным, што пранціш пералякаўся, бо зразумеў, што доктар успомніў пра свае заняткі чорнай магіяй і вось-вось адновіць практыку. Але той схамянуўся, страсянуў галавой, скідаючы чмурэнне, вінавата перахрысціўся, прамарвытаў кароткую малітву. «Трэба уключыць наш аўтамат, хай яшчэ раз памалюе». Лёднік прынёс са свайго стала аркуш, паклаў пад руку пандоры. Пранціш, не чакаючы запрашэння з радасным прачуваннем, націснуў на маленькі падважнік у спіне лялькі. Пачуўся лёгкі шум, нібыта слізгалі па хрумскім снезе санкі, потым нешта ўнутры васковай фігуры грукнула. Пандора рэзка прыўзняла твар, і яе вочы сустрэліся з вачыма студыёзуса. «Пандора» Вырвіч ледь утрымаўся, каб не адскочыць ад д'ябальскай фігуры. Лялька паглядзела направа, налева, прычым паварочвалася не толькі галава, але і вочы таксама, а грудзі ўсхвалявана ўздымаліся. Потым вырухнулася рука за лоўкам. Рыска за рыскай на аркушы пачаў узнікаць знаёмы малюнак – Пандора уважліва ўглядалася ў яго, пакручваючы галавой і паскуры вырвычамі тусіліся звар'яцелыя ледзяныя мурашкі. Нешта ў тым, што адбывалася, было брыдкае, бязбожнае, злая пародыя на жыццё. нагороднік трымаў побач два аркушы. Выява нічым не адрозніваліся, хіба другая была больш выразная, нібыта у абужанай цнулялькі прыбавілася сіла, яна цяпер больш моцна націскала на ловак. За гэтым малюнкам абавязкова павінна нешта важна ехавацца з цвердзю вырвіч. Нездарма ягоная мосць пані каханку хоча займець гэты аўтамат – Думаю, гэта князю іншыя ўвялі ў вушы. Той жа ягоны канфідэнт Богуш няўважна прагаварыў лёднік, углядаючыся ў малюнкі, нібыта яны былі двума прорвамі, у якія ўвалілася нешта каштоўнае. Ягонай мосці Карлю Радзівілу на наше шчасце зараз не да нейкіх лялек, таму за мяне ў сур'ёсы не ўзяліся. Лёднік скруціў аркушы ў трубку. Ягоны твар пацямнеў, зморшчана між бровамі паглыбілася, і тыя, каму патрэбныя пандора, не адступяцца. Вырвіч таксама спахмурнеў. «Спадзяюся, ты не збірайся аддаваць сваю спадчыну!» Прафесар памаўчаў. «Аддаваць не збіраюся. А вось забраць могуць я з альбанчыкамі адзін не спраўлюся нават з тваёй дапамогай так што пакуль нікому не кажы пра тое што механізм адрамантаваны можа пакуль богу ж з кампаніяй будуць упэўнены што аўтамат зламаны нічога ўтвараць не стануць А я распараджуся, каб ляльку заўтра ж перанеслі ў маю патаемную лабараторыю, што значала у сутарэнні. кветку рэктара куток дзеля рызыкоўных доследаў, у дадатак да афіцыйнай лабараторыі. Ключ ад тых апартаментаў меўся толькі ў прафесара. Абывалі туды дапушчанымі некалькі давераных вучняў, што цвёрда вырашылі стаць медыкамі, да вядома вырвіч – Праз падземны ход, які цягнуўся ажно да каралеўскіх стайняў, зручна было прыносіць трупы да для доследаў. Франціш падазраваў, што лабараторыю перыядычна абшукваюць езуіты, нельга ж дапусціць да непапраўнага блюзнерства. Але лёднік алхіміі больш не займаўся. Золата не варыў, духаў не выклікаў, а ўскрываць трупы ў еўрапейскіх універсітэтах даўно не было забароненым надварот. варот. Гэта рабілі ў анатамічных тэатрах перад сотнямі вачэй. Апошнім часам сталася модным прыводзіць туды тытулаваных дам, якія павісквалі на галерэі прыгожа трацілі прытомнасць у абдоямах сваіх спадарожнікаў. Смерць пераставала быць таемствам, робячыся балаганным відовішчам. У любой книжнай лаўцы прадаваліся падрабязныя анатамічныя атласы, у любой аптэцы Італіі, Францыі, Швейцарыі выраблялі расфарбаваныя васковыя муляжы ўскрытага цела, але тут у вільні нават загадчык кафедры мог дазволіць сабе падобныя практыкаванні толькі ў сутарэннях. Цяпер туды адправіцца кафедры і васковая лялька. які ніяк не мог змусіць сябе адарвацца ад прэцэдэнту, корпаўся ў вантробах аўтамата так аддана, нібыта яго маглі кожнае імгненне вырваць з ягоных алхімічных рук. Вырві чашна дакучыла. Нарэшце прафесор, задаволенай бы кот, які дабраўся да гаспадарскай каўбасы цішком, прыгаварыў яе, Стамлёна вытер спателы лоб и обвести, что прынцып деяння ён у агульных рысах усвядомил. И вось яшчэ якая дзюнота. Той механізм, які адказвае за з'яўленне малюнка, ён невялікі. З мноства драбнютых дэталек – Выглядае старэйшым за астатнія часткі аўтамата, падобна яго убудавалі ў ляльку, зробленую значна пазней за яго. На якую халеру вялікі гетман гэты аўтамат набываў і чаму менавіта мне адпісаў? Лёднік, лёднік, Потер многомудрый свой лоб, стомленный от думанья, насунул глыбей капелюш и ледь на развитание не пожадал ляльцы добра ноч. Перед тем, як выйти с покоя, фронтир затрымался, подошел до Пандоры, хоттенько распилил на яе спине сукенку — Сунуў руку ў механізм і пакуль не бачыў лёднік, спрытна выкруціў тую дэтальку, якую яны з прафесарам вынайшлі разам з нейкім шпіндзялёчкам. Так, на ўсялякі выпадак. Лялька – уласнасць прафесара, значыць, не павінна слугаваць іншым. страшная таямніца лёдніка. Чалавек, які гаворыць проста і зразумела, можа, вядома, падацца разумным і надмудрым, мудрым, як старажытны грэк Сакрат. Хаця спадар, які пакорліва прымае на палыселую галаву памыі, выплюхнутай жоначкай з галінянай міса, менавіта такое здаралася з панам Сакратам, наўрад ці можа назвацца мудрым – Іначай альбо міса ў яго ў доме была б залатая і справу з памымі мела прыслуга, а не гаспадыня, альбо кабета дзесяць разоў падумала б аб наступствах, якія мудры чалавек можа зарганізаваць над непералічваючы крыўдзіцелю зубы. Не, <laughs> найбудрэйшы чалавек гэта той, у каго з дзесяці слоў зразумее прастец, дай бог, каб два – і абавязкова ўся прамова перасыпана лацінай, як сала кменам. А калі прамоўца яшчэ і выгляд мае фанаверы стыды пагрозны на галаве, акуратны белы парык, на плячах аксамітную мантыю, на грудзях паблізквай залаты доктарскі ланцуг, усё, мудрасць тут пераліваецца цераз край, а ніяк не можа змясціцца ў нетрывалыя сасуды студэнцкай свядомасці, занятай няскончанай на перапынку гульнёй у косткі. От, яшчэ б раскінуць дакладна б. Венера выпала. Вэрвіч, пра што я толькі што распавядаў? Русявы студыёзу зглядзеў сумленна-сумленна, ж хацелася яму адразу дыплом выдаць і каленам пад азадак на кірунак з акадэміі надаць, бо дастане пачыванец усіх прафесараў да пячонкі, пакуль давучыцца. Эх, сышоў аднойчы харобры шляхціц, пранціш вырвіч герба гіпацэнтавру са славнага шляху сармацкага рыцарства. Замест таго, каб галовы ворагам шастапёрам прабіваць, што дзіруе Платона ды блажэннага Аўгустына, і вось вынік – Трэба пасля лекцій, калі ўсе сумленныя студыёзусы расцякаюцца ў бакі ад акадэміі, як воды чэрмнага мора падчас бегства габрэю з Егіпта. Валачыся ў сутарэнні да шкоднага пана лёдніка. А між тым астрагалы, косткі для гульні проста пякуць скрозь кішэні, так хочацца іх пусціць у справу. Эх, а цяпер... Теперь калі не ўратуе святы франтасій зноў давядзецца ускрываць дыяфрагму чарговага трупа здабытага ў турэмнай ці бальнічнай трупярні ды пералічваць услы іх лацінскія назовы цяглейцаў ды костак. Лёднік узяў сабе аднойчы ў галаву, што з цягам часу зможа зрабіць выбліча сваім пераемнікам і ў медычнай справе. Не, як шкада, што... Что... У лёднікаў пакуль няма нашчадка. Баўтрамей, напэўна, замест бразгодкі ў калыску пакладзе з аднаго боку мікраскоп, з другога стэтаскоп, каб вывучаў спадчыннік прыродазнаўчыя навукі ад нараджэння. Правда, была адна прываба ў пакаранні. Дзесьці там сярод колбаўды хірургічных прыстасаванняў сядзела таямнічая пандора і можа ўпрасіўшы прафесара альбо прычакаўшы момант прымусіць яе ажыць лабараторыю аказаліся расчыненымі. Пасярод пакоя са скляпеністай столлю стаяў бутрым, як верставы слуп. Васковая паненка знікла. Затое рэзрух, як пасля пераможнага паходу, гуннаў празрым. Шафы парашчыняныя, шафы Усё з паліцаў скінутае на падлогу, колбы і прабіркі хрумсцяць пад нагамі, бы сухія косткі. Сталыя крэслы перавернутыя, паперы рассыпаныя па падлозе, быццам са столі ішоў папяровы дождж. Той, хто гэта ўчыніў, нічога не шукаў, проста даваў знак – ведайце вучоныя пацукі сваё месца. Франціш раз'юшана вылаяўся. Пану Богу ж не іначай, я выклічу яго на двубой. Супакойся, хлопец. Усё роўна нічога не дакажаш, змрочна прагаварыў лёднік. Сам падумай. Без дазволу рэктара... Хто б сюди прийшов, такі верхал учинів, ди здоровою скринку виніс. Я не говорив тобі. Льоднік трохи промарудів. Учора професор Папроцкий уговорваў мяне паказаць яму цікавую машыну, якую я вывучаю ў сваім кабінеце. Маўляў, ён у механіцы добра разбіраецца, аўтаматамі цікавіцца, пару студэнтаў кемных ёсць, могуць дапамагчы. Да А я адмовіўся, баюся рыскавата. І магчыма дарэмна. Лёднік вінавата адвёў вочы. Ну, пашкадаваў я таямніцай дзяліцца, каб паказаў, можа, не было б і гэтага нападу. Добра, мы паспелі ўсё ж вывучыць цікавы прэцэдэнт і атрымалі малюнак. Пранціж зласліва посміхнуўся. Затое злодзеі яго не атрымаюць. І паказаў лёдніку дэталь са шпіндзялёчкам, забраную з пандоры. Прафесар толькі галавой пакруціў і прамармытаў нешта наконт таго, што ваўка хоць з залатой лыжкі кармі ды кашы, э, да кашы не прывучыш. Але дэталь забраў. Вырвіч? Вырвіч? яшчэ раз азірнуўся наўкол. Слухай, чаму б не звярнуцца да тых паноў, што тэстамент прывозілі? Ягоная мосць Міхал Казімір дакладна ж хацеў, каб менавіта ты лялькай заняўся. Прафесар падштурхнуў нагою павалены жалезны падсвечнік, а той загрымеў па камянях, як павалены галіяф. Да каго ты зараз вернешся, калі ўсе п'яныя як былі? Пані Каханку пастанавіў, што два гады будзе па бацьку хаўтуры спраўляць вар'ят няшчасны. Цела яшчэ тут, а каля не свіжа ўжо цэлы горад з намётаў ладзяць шляхетныя матры папіць паесці на дарэмшчыну не. Абаронцаў у нас тут не знойдзецца і саламеі не кажы, хвалявацца пачне, а я яе і так сёння скрыўдзіў. Яна прасіла, калі не аддаць ляльку князю Радзівілу, дык хоць дапусціць да яе калеха, я на яе налаяўся. Бутрым уздыхнуў, абвёў вачыма разгромленую, як маскаліна уля лабараторыю. Ну што, вырвіч? — Прывядзі сюды яшчэ двух праштрафленых недавукаў недалужнага дыгаравога. Хопіць вам у косткі гуляцца лепей, папрыбірайце тут уласнымі ручкамі яснавяльможныя паны. Лёка я ў сваю лабараторыю ўсё роўна не дапушчу. Небарака недалужны толькі і сказаў на адрас прафесара, каб ён аблес няроўна. ровна. справа, які існуюць адзінкі для вымярэння злосці. Сабачы брэх, лаянка гандляркі, плявок мытара. Якімі б яны не былі пранціш, па вяртанні з акадэміі быў злосны на 10 лаянак, 40 пляўкоў і мех сабачага брэху. Нават улюбёная гарбузовая каша з разынкамі ды арэхамі ў горла падчас вячэры не лезла. Андору скралі... Прафесор змусіў да ганебнай мужыцкай працы і ніякіх подзвігаў не прадбачыцца. Лёднік вуні сам злосны сядзіць доўгім носам над паперай водзячы, нібыта спадзяецца вынюхаць, што за месца намаляваны аўтаматам, пакрывае аркуш слупкамі лічбаў, а побач грувасцяцца стосы фаліянтаў, з якімі час ад часу нешта звярае. Другі малюнак Пандоры ляжыць на каленях пані Саламеі, Але яна яго не вывучае, сціснуўшы тонкія пальцы, паглядае сумнымі трывожнымі вачыма то на абразы, то на мужа баіцца, што яе фауст зноў сарвецца ў містыку, забыўшыся на ўсё. І так зацяты не падыдзі ўджаліць. У пакоі панавала незвычная трывожная ціша, якую парушаў толькі шоргат старонак. Нават хвалелька зашыўся ў сваім катухую, не насмельваўся паказацца гаспадарам, хаця звычайна ад ягонай балбатні выратоўваў толькі загад лёдніка памаўчаць. Адзін піфагор, дапушчаны ў пакой з прычыны дажджлівага надвор'я дзівацтва гаспадароў, што нечувана песцілі свайго вартавога, віляў сабе рудым пухнатым хвастом, тыкаўся халодным носам у далоні, заглядаў у вочы умольна-запытальна, «Чаго прыціхлі мудрыя людцы? Вас жа ніхто на ланцух не навязвае!» «Вы ж можаце яшчэ кавалачык сала дзеля беднага сабачкі хвараваць!» падымаў настрой і палаючы камін. Лёднік настояў, каб у доме, акрамя звычайнай печкі, аблямаванай мсціслаўскай зарінкаватай кафляй з анёльчыкамі, быў камін. Жывы агонь, сузіранне якога спрыяе гармоніі стыхій у чалавеку. Што праўда, у камене вельмі зручна паліць нязграбныя вершыкі, якімі пранціш пачаў потай займацца, начытаўшыся Яна Весліцкага ды куртуазных французскіх паэтаў. Кінуў скамечаныя паперы на цішкому пашчу чырвонага цмока, і ўсё ніхто не абсмяе. За вокнамі пачуўся грукат экіпажа, запрэжанага некалькімі коньмі, Пефагор рудым цянем шыбануў сенцы і запоўніў іх звонкім брэхам. Экіпаж спыніўся перад домам лёднікаў, фурман прыкрыкнуў на коні, потым у браму застукалі. «Ці дома, пан доктар?» Зараз жа залапатаў нешта хвайка, які перастрэў гасцей, потым сунуўся ў пакой папытацца гаспадароў, ці можна ўпусціць пасланца ад пацыента, багатага пацыента, пацыента, як можна было меркаваць па пачтывых нотках у голасе хвэлькі. Што ж, нечаканыя наведнікі нават у такі позні час у доме лекара не навіна. Музыка шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя